بدا المسير الى الهدف والحر في عزم زحف والحر ان بدا المسير فلن يكل ولن يقف هيومانيزم نما ديغان انسان قراسلك انسان قراسلك ديغان انسان ده بومغان بولا قراس حاضر چيتي انسان انسان قايرغا قراماسيز انسان حقوقلاري انسان قراسلك قران نما دياتي انسان تو ان الانسان لا في خصه دي انسان خصوان دي يعني اسلامي كرمگونچه خسرانده او انسان insonni qiymati yo'q to islomga kirmaguncha ulamolar aytishadiki inson manida najasda yaratilgan bo'lsa u to la ilaha illalloh so'zini aytmagunicha najasligicha qoladi shuning uchun insoniyat insonparastlik yo'q gumanizm g'oyalarini singdirishga hojat yo'q farzandlarni keyingisi bag'ri kenglik chunki hozirgi jamiyatlar musulmon kofir mushrik aralash yashagani uchun bular tinch yashashligi uchun ularda bir biriga nisbatan bag'ri kenglik bo'lishi kerak a shuni kichkinalikdan singdirish yo'li qanaqa yagona yo'li maktab orqali bu narsani inyeksiya qilish shuning uchun asosiy maqsad mana shu bag'ri kenglikka berish bag'ri kenglik islomda al valo val baro aqidasiga xilof islomda mo'minni do'st tutasiz yordam berasiz mushrik kofirdan bezor bo'lasiz undan orani ochiq qilasiz payg'ambarimiz aytdiki mushriklarni orasida yashagan mo'mindan bezorman ho'p ularni ta'limidan maqsadlar mana shu narsalar ekan ya'ni tirikchilik mehnat va hokazo islomiy ta'limdan maqsad nima birodar payg'ambarimiz aytdiki mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ila jannah islomiy ta'limotlardan maqsad insonni jannatga kiritish mana bu farqi bor shuning uchun biz maqsadimizni birinchi aniqlab olaylik biz nimani xohlaymiz nima uchun dunyoga kelganmiz ertaga ketamiz nimaga javob beramiz o'shalarni o'ylash kerak shuning uchun chora ko'rish kerak agar chora ko'rmasa, ertaga qizingiz yoki o'g'lingiz kelib turib diskotekaga ketayotganida siz uni qaytarganingizda ya ota nima ishingiz bor meni huquqim bu دب تر بوليس كي تليفون وقي يعني ده حاطه والموعد الحق الذي يسعى اليه المبطلون هو حتفهم هو موتهم لا شك فيه ولا ظنون بدا المسير إلى